Nunda Popo, Nunda Popo, Nunda Popo, Nunda Popo, Nunda Popo, Nunda Popo, Lema nagusi horren inguruan bideodokumental interesgarri bat presentatua izan zauku igande juntan makean iraganden amnistia eta autonomia egunean. Hoita amar urteren buruan populare estela ahantzia izan eta funtsesko galderak egiten dira filma hortan. Horten, amnistia eguna jende txua izan da. Arratxalde komitinean, bosteun bat jende dira elgarretaratu. Eta hortarat, gomitatu dituzte, hainbat elkarteetako ordezkari gaurko borroka sailak zertan eramaiten diren erakusteko. Hizkuntza logean, etxe bizitza eta lur zaintzeko borroketan, Sozial arloan ere, sinikatu eta kordezkariak hor ziren, beren kezken plazaratzeko. Azkenik antolatzailek, eskakizun eta arrangura guzi horiek bateratzen zuten eguneko lemapean autonomia eta amnistia aldarrikatuz. Eta bururatzeko, omen aldikiki bat ere eskainia izan da, populare bezala desagertuak izan diren euskal militante guzi eri. Momentu, unkigarri bat. Momentu, unkigarri bat. Mitin hortan mintzatu direnetan, Pampi Mari preso oia eta laborantxako militantea. Espikatu dauku bi hitzez zergatik mintzatu den eta zer lotura egiten duen ere lehengota oraiko borroken artean. Oita mar urte ospatzen ziren, eh? borroka oita mar urte, baina gehiago ere iragundu, baina oita mar urte markatu nahi ziren gaur popo, oita mar urte desakartu dela. Ni berri oita mar urte tut orain, eh, hoi urtetan eh, militantean intzan, gero preso egoniz, presondetik atatuta Eh, laborantzan eh, lotu niz, sindikalista niz, eh, erara inien nik eh, betidanik izan da herria bizi behar du, gure eh, lema zen ordean, gure xedea, eta izan da mementat ez armekin, eta guai laborari izan ez, sindikalista izan ez, eta bon, lemorak kanbietu dira, ez da gehiago borrokarmatoren hori aldea itzultzen ari da, guai beste molde batez e, eh, borgatuko gira, baina e, ez dut deuze ukatzen, e, oita amar urte izan da beti e, entxeatzia herriaren alde, eskolegiaren alde, gisa batea eta bestea, baina guai laborarian iz, laborantzatik hainiz beti eskolegi hau maite baitut, hau nahi baitut biziarazi, bez, herria bizi behar du, beti entxeatzen izan aplikatzen. Goita ama urtez, beraz, gubiletik segitu dituzu borroka, urtan parte hartu ere, eta goita ama urteren burua nola ikusten duzu eskoalegia, egia bizitzeko bidean dea? Emaiten du, uh, guai, egia egoera lagia dela. E, eh, berrize eh, ikusten dugu eskoraren, eskorari buruz Holandek estila txiko itzemana. E, lugaletasunari buruz ere kasik zerbait lortzekotan ginen. E, Estatu Frantzesak da baltzek nahi, du nahi, nahi dena ezarriko da gibilia, baina berrize e, hor ere dute eskuara eh, dila, uai ekten da eskuara on, galdua dela edo galtzen ari dela edo gazte ez duela da baina behar da oroitu duela oita mar zer zerzen e, eh, uai baditugu tresna azu beden badira ikastola, badira ere bitasuna sartua da ere ainiz lekutan e, gogoen kontra edo ez dakit baina politikoek ere orain denek erten dute eskoren alde direla ni segunez duela hoita magurte beno egoera hobiakoa dela. Biztan da ez da ono hola, ikustzen, e, eh, karriketan eta ah, biarritza egiten bazira, ez duzu eskorari biziki zuen, baina bada bederen kontzientzia ze bat, e, orduan etzena. Eta tresna badira gutienez, ez da ono irabazia, pentsiaike, baina tresna badira berriz e, itxulia meiteko afera honi, ala ere ez da izai izain, e, ikusten dugu sehaskare berriz e, borrokat, tu eharko duela, ese eskak ere, ez dela seguran irabazia. Eta frantzian bada ono jakominismo, eh, jakominismo azkaga, alder sozialista da guain poderean, eakusten du zine zentralista direla eta beren jakobinismo hori bizi dutela eta ez da ono irabazia eta badugu ono lan iteko.